أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام المهديين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم فرج عن أمة محمد اللهم أكرم أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان Zahvala dragom gospodaru, salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima onima koji žive islam u svojim životima do sudnjega dana. Gospodaru ništa nije lahko ako ga ti takvim ne učiniš, pa te molimo gospodaru da učiniš naše poslove i naše životne zadatke lahkim da ih obavimo. Gospodaru sačuvaj umet Muhameda, gospodaru počasti umet Muhammeda, gospodaru sačuvaj živote umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa Draga braćo i sestre, došli smo do 40. poglavlja u sahihu imama Buharije. Poglavlje nosi naslov Babu ilmi wa la bil Poglavlje poučavanje i savjetovanje u toku noći. Znate da smo govorili ranije druženja da je vrlo lako čovjek samome sebi pronašao opravdanje. Vrlo brzo. Ne treba mu par nešto tinki, milistotinki da sebi nađe opravdanje. Međutim, ne samo da drugome ne nalazi opravdanje, nego mu stalno nalazi mahan. I jedna od stvari na kojima čovjek treba raditi u svom životu jeste da uočava lijepe stvari. I da stalno kada ga počnu napadati misli o tuđim mahanama, sjeti se on je dove Hazreti Omera, blagoli onome koga vlastite mahane spriječe da razmišlja o tuđim. To je jedna karakterna crta koju hoću da dodam još jednu smjernicu. Koju sam danas kroz razgovor s jednim ahbabom očio. Kada čovjek hoće nešto da uradi, dovoljan mu je jedan razlog. Hoću da dođem na halku, dovoljan mi je jedan razlog. A kada neću nešto da uradi, pronaći ću sebi hiljadu razloga zašto to neću. Šta više, na kraju ću reći to je stvar principa. Nije bitno je li marka ili je pet, to je stvar principa. Čuvajte se vesvijesa šeitanovi, pogotovo u dobru. Neko ti kaže, hajmo pomoć ovoga. Te šeitan kaže, što će ga pomoć, ima li neko drugi da ga pomogni. Pa tu su šlomiš nema. Šeitan dalje napada. Kaže, neće on te pare upotrijebiti za nešto što je dobro. On će to upotrijebiti za ovo ili za ono. Pa ti kažeš, ba ti insan upotrijebiš. Opet dolazi treća, četvrta, peta, šesta, sedma sve Gradite, sjećate li se one fenomenalne misli, pazi šta razmišljaš, jer lako tvoje misli postanu riječi. Jel? Pazi šta govoriš, jer lako ono što govoriš i ono što radiš postanu tvoj običaj. Pazi se svojih običaja, u biti svoga karaktera. Jer na kraju ti karakter odredi jesi od stanovnika dženneta ili stanovnika džennema. Gospodar kaže La jeste vi ashabu nari u ashabu dženne. Nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici vatre. Ne, ako nisu na ahiretu, mogu biti na dnjalku isti. Karakter mumina i muminke, vjernika i vjernice mora biti prva stvar da se bavi svojim ahanama jer na njih može utjecati. Drugo, ne daje sebi opravdanja ako neko dobro ne čini, nego kori sebi. Jara, počasti me da to uradim. Ne dozvoli mi da budem od onih koji su neko dobro činili pa ga onda, pa ga onda ostave. Na samom početku, kao što smo uobičajili, ja bih vas zamolio da se sjetimo Fatihom i dobom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam Ridan Lillahi al-Fatiha. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري prenio nam je صدقة od Ibn Ujejne, od Mamera, od Zuhrija. An Hind, an, hind, an Ummi Saleme. Od Hind, od Hazreti Umu Salemi majke vjernika Hanume Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Wa Amr wa Jahja ibn Sa'idan iz Zuhri an Hind i drugim nizom sa senadom Amr i Jahja ibn Sa'id od Zuhrija od Hinde također od Umu Saleme radijallahu anha. Qalet istayqaba an sallallahu alaihi wa zata lejle. Jedne večeri se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vjerovjesnik probudio. Fa qale Subhanallahi Mada unzila lejla min alfitan Subhanallah Koliko je u ovoj noći smutnije određeno Wa mada futiha min hazain A koliko je samo Allah riznica svojih otvorio Ej tidu probudite Sawahibatil hujar One koje su u sobicama To su hanume Rasulullah jer su bile sve oko džamije Rasulullaha imale svoje male sobice, svoje male stanove. Farubba kasijatin fi dunja, arijatin fil ahira. Jer ima oni koje će na dunjaluku biti odjevene, a na ahiretu nage, bez odjeće na sebi. Ovaj hadis Rasulullaha sallallahu alaihi govori o jednoj od najbitnijih karakteristika vjernika i vjernice. Najprije govori o tome da vjernik i vjernica nastoje utcati na one oko sebe. Resulullah ustaje. Prvo što radi, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Otjeraj onu misao, ima još do sabaha. Otjeraj. Odmah zikr, odmah Allaha spomin Subhanallah. Karakter vjernika je takav, kaže Resulullah subhanallah, mada unzila lejla min al fitan. Šta se noća spustilo od smutnji? Wa mada futiha min I koja li je sve dobra gospodar odredio? Kaže se u drugoj predaji da je u snu Resulullah vidio određenje ono što je gospodar odredio da će se dešavati. I on kaže subhanallah, šta će se sve dešavati? I sada teške situacije nailaze. Danas mi jedan nabav govori, jedna muminka izgubila je muža i ostala sa dvoje, troje djece sama. Kaže, djeca, oko nje oni ušli da saučešće joj izraze, a ona nasilu osmije na usta nabacuje zbog djece. Pita djete, kaže, mama, kad će se babo vratiti? Kad će doći babo? A ona ne bi slagala, jer doći u dženet, kaže, doće nama babo. Resulullah sallallahu alaihi ve prvo nas uči da aktivan budeš. Odmah, subhanallah, odmah zikr, odmah gradi sebi. Odmah Allaha spomin. musibe, nedača, nesreća, bilo šta. Vjeruj mi da ćeš najviše cijen te momente. Desit se nešto, ne do Bog suda, Gleda ljude, subhanallah, u teškim situacijama. Prvo počnu psovati jednom drugom matir. Umjesto da kaže, jes volan dobro, da vidim. Jes dobro, pa ćemo vidjeti onda kakva je šteta. Čuvajte se. Jer karakter kad se jednom kako, kako ne treba izgradi, onda samo je pitanje momenta kada će to ispliti. Prva stvar, djelovati. Resulullah s.a.v. u hadisima je upozorio nas da je pokuđeno bez veze prazna sjela imati za jaci. Međutim, sjela dobro su pohvala. Nekada sjela mogu biti fars. Kad sjelo može biti fars? Ovo naše sjelo je fars. Ako učimo ono što će nam ako Bog da pomoći da živimo vjeru. Kad još može biti? Kad odiješ kod majke ili kod oca sjedniješ, njima za hatar malo. Jel ti je gospoda rekao o ali hasana, prema roditeljima dobročinstvo čin. Znači to tvoje sjelo je fars. Kad može još biti? Kad ideš da pomiriš dvojicu, znaš, njih dvojica se posvađa, ali ti odeš da ih pomiriš. Zašto? Jer je pomiriti muslimana obavez. Resulullah sallallahu ve sellem u ovom hadisu upozorava da stvari koje dolaze i vi vidite, evo mi sada Hafiz kaže, Amar kaže, namjerno sam učio suršu šuara, jel? nemal, Kasas. pardon. Kasas je, kaže, učio. Kaže, zbog čega? Zato što se tu govori o, o Egiptu. Govori se o Musavu, i salamu, i govori se onaj, o, o Faraonu. I subhanallah, meni je onaj čitav dan na pameti drugi jedan ajed gdje gospodar kaže o vjernici čuvajte sebe i porodice svoje od vatri. Međutim, procesi u društvu, vi to vidite. Idu ovi ajeti, kaže, govorimo ti onaj vijesti o Musau, onaj, i gospodar kaže, željeli smo da وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ سْتُدَعِفُ Željeli smo, kaže gospodar, da onima koji su bili zlostavljani na zemlji, doslovno ovako kaže, damo svoj, svoj dar, svoju blagodat. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَ I učinimo ih vođama. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ I učinimo ih onima koji će naslijediti. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ I da pokažemo Faraonu, Hamanu, ministrima njegovim, podpredsjednicima, ono od čega su se oni bojali. Međutim, Hafizu kaže da si Bog da nastavi učiti dalje suru Kasas, sura kazivanje. Kaže gospodar, taj proces kako počinje? Kako počinje gospodarovo darivanje nama? Kaže, وَأَوْحَيْنَا إِلَا أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ Objavili smo Musaovoj majci da zadoji Musa. Kompletan proces počinje. Kada? Od trenutka kada je lično dobro i porodica. počinje promjena jednog društva time što je gospodar objavio majci Musaovoj podojka. Mi imamo nekada jednu groznicu. Da nam je da se što prije stvari desi. Vjerujte ovo što se dešava danas. Ovo je najava ovoga Resulullahovog hadisa. Šta se noća spustilo od smutnji? Sve ono što te odvaja od gospodara, što te spriječava da zamišljaš sebe u onome trenutku kada ćeš stati pred gospodara. Sve je to bez uzetka za tebe fitne. Čak vi znate ono kada je, kada pitali Ebu Hanifu, i mama Ebu Hanifu, šta kažeš o insanu koji voli fitne, koji voli smutnju. Kaže, to je istinski vjernik. Kaže kako? Pa kaže gospodar u Kur'anu, innema emualukum euladukum fitne. Kaže, zaista su vam vaši imeci i vaše porodice smutnja. Zašto iskušenje? Ako to voliš, naravno, voliš kroz ljubav prema gospodaru. Ovdje, sve što se dešava od smutnji, pravilo koje moraš uzeti, malo prije smo rekli kako se dočekuju, kako je Rasulullah s.a.v. dočekao ovaj san. Najprije spije Rekao subhanallah. Šta god da se desi, navikni svoj jezik da Allaha spominiš. Vjeruj mi, neće se pokajati. Taj trenutak će ti biti najdraži. Nemoj dozvoliti sebi da navikneš svoj jezik na psovku. Masovno. Tako mi gospodara, vidite ljude, odem u jednu salu, pa budu košarkaši, rukometaši. Allah mi drago, psuju i ne razmišljaju što psuju. Navikli svoj jezik na laš. Smutnja za insana. Velika smutnja za insana jeste da ne pazi šta mu je na jeziku. Resulullah s.a.v. kaže koliko se samo smutnije spustilo i koliko se samo riznica otvorila. I vi vidite u životu čovjeka, subhanallah, jedan alim govori, slušam prije par dana, kada nam Allah otkrije zbog čega su nas određena iskušenja zadesla u životu. Teške situacije. Kaže, tako mi gospodara, istopit ćemo se iz zahvalnosti Allah što nam je ta iskušenja da. Jer mi ne znamo mudrost. Zašto mi je Allah dao da imam ili da nemam? Zašto mi je Allah dao da neki posao zaključim, da neki ne zaključim? Zašto mi je dao da imam taj problem ili da imam tu neku blagodat koja me obaspije sa svih strani Resulullah s.a.v. ovim govori nama da posmatram ono što se dešava oko nas. Vjernici i vjernica trebaju očavati Pazi, nema veće smutnije za insana nego da njegovo srce prestane razmišljati o bitnim stvarima. Pazi, to ja često ono slikovito kažem, sjediš u autobusu, a nikada se ne upitaš gdje će autobus stati. Sve se pitaš i kako je udobno sjedište. Pitaš se, jel vozač ima položeno prije pet godina ili prije deset? Sve se pitaš. Pitaš onoga do sebe gdje on je, e, gdje ti ideš, gdje ja idem, ja sam u tom autobusu. I zbog toga su velikani govorili šta je našao onaj koji je izgubio gospodara. A šta može izgubiti onaj koji je našao gospodar. U smislu spoznao uzvišenog gospodara. Ovdje jedan detalj u hadisu imamo sobe Resulullah sallallahu alaihi mi kada gledamo uvijek pitaju, kaže kupio sam stan, prvo što pitaju gdje i koja je kvadratura. A onda pitaju koja je cijena. I to je, to je karakteristika danas. I onda pitam ja jednom prilikom studente, šta mislite koja je bila kvadratura ovog stana? Pa počeš on nagađati kolika je. Ja kažem, pa zar vam nije dovoljan hadisa iše radijallahu anha? Da je govorila kada bi ja na legla, a Resulullah sallallahu alaihi klanjao u sobi. Ja bih morala pokupiti svoje noge da on uradi sečtu. I znate da je upravo u toj sobi Resulullah sallallahu alaihi sallam ukopan pored njega Ebu Bekr i ko još? Hazret. I znate kad je ispoštovanja prema Hanumama Resulullah sallallahu alaihi trebala Hazret je iša da bude ukopana tu gdje je njen muž pored nije klanju gdje je i ona znala da klanja. Omer. radi radijallahu anhu pred preseljenje kada ga je ubo onaj Perzijanac kažu vidjeli smo kada smo mu dali mlijeka da mu mlijeko izlazi na stomak. I isto su znali iz medicine tog doba da se ne može to liječiti. Znači da je smrt vrlo blizu. Kaže, posloje Abdullaha ibn Omera otiđi majec vjernika Hazretja Iši. Upita je, molite halifa muslimana da mu dozvoliš da se ukopa pored svoja dva najbolja prijatelja, pored Rasulullaha i pored Ebu Bekra Kaže Hazretja Iša radijallahu anha, to je odgoj. Sam se nam te časti njen hanume ženi, da će biti ukopana pored Rasulullah, pored svoga muža. Ona kaže, zaista tako mi Allaha, on je zadužio umet, on je halifa muslimana, neka njega ukopaju. A meni je neka ukopaju sa mojim sestrama Hanumama Rasulullaha na Medinskom mezarju na Bekiju. Da ono što je najveće, subhanallah, onako u percepciji čovjeka, ona da nije tako. Ovaj, ovaj detalj, skromnost Resulullaha Jedan detalj, kaže Beduin bi znao doći u društvo Resulullaha Možete samo malo naprijed da ne stoje, ne mogu da uđu. Samo malo naprijed. Evo ima mjesto, ima prišti slobodno, ja ne udaram, nema ništa. Bože Da ne stoje nezgodno na, na vratu. Resulullah sallallahu alaihi je imao te sobičke koji su bili, ali Koliko je to moglo biti? Deseta kvadrata ukupno, po dva kvadrata, po tri kvadrata, koliko je bilo? četiri kvadrata možda maksimalno. I onaj, ovaj detalj kada jedan beduin dolazi je meni najbolji najbolja smjernica za odjevanje muslimana i muslimanke. Kaže, Beduin je došao, Mohamed a.s. je sjedio sa ashabima. Tako je sjedio da je pitao Beduin koji je od vas Mohamed. Čak u jednom hadisu Rasulullah s.a.v. kaže zabranjuje vam odjeću kojom ćete se uzdizati nad ljudima. Bilo koja odjeća kojom ti sebi daješ, e sad sam ja nešto posebno, ovo je, ovo je sad odijelo od 2000. Svaka odjeća takve vrste Rasulullah ti je zabranio da je nasiš. Karakter vjernika i vjernice, rekli smo, jeste da utiče na druge. Vjerujte mi, slast koju ti dragi gospodar dadni kada pokušaš koliko možeš da jednom insanu za jedan posto promijeni život. I kad vidiš da je to uspjelo, dođe ti insan kada slušaj, onaj dan si govorio o tome, i o znaš, ja sam pomogao jednog studenta za tu podstakost. Vjeruj mi slast koju tada u tom trenutku vjerničko srce osjeti, ne bi zamijenio na sve na ovome svijetu. I zbog toga Resulullah ustaje u noć, kaže Subhanallah, koliko se u ovoj noći otvorilo smutnje i koliko se riznica otvorio. Odma, pazite, Subhanallah testi radi na svom karakteru. Ono što je u onom kuranskom majetu, čuvajte sebe i porodce svoje. Evo, sačuvao sam sebe, Subhanallah sam rekao. A, doba, koliko je samo dobra i zla. Jel, ali stani, dobro u redu, konstatirao smo, pa šta sad? Kaže, probudite. Probudite, Hanum. Jer ima oni koje će biti odjevene na dunjaluku, a na ahiretu nage. Bez odjeće na sebi. Normalna priroda djeteta, gledam, moje dijete šest mu godina, stid ga je mame već. Zatvori vrata kad je u WC-u, ne da da ga, niti mama da ga opere, niti sve on hoće. ga je. Svaku ženu koja drži do sebe jedan posto, stid je stid je I pogledajte procesa, kad počne, pogotovo u školama, kad se nameće jedna po jedna, ne ide to odjedno nego postepeno. Dovedu i onda ono što je bolesno, ono što je morbidno, ono što nije priroda insana, postane nešto što je pravilo. I onda, što kaže jedna Hanuma, kaže, ušla sam pokrivena u tramvaj, ljeto bilo, a avgust kaže, i meni kaže, ja sam pokrivena, pa vruće mi, ali može se izdržati, nije to nešto posebno. Pored mene je žena, sva se ona razgolitla, a starija, kaže, gospođa, da drži do sebe, ako gospođa ne bi se tako razgolitla. A kaže sve poče puhat. I kad se gleda u meni. Ko njoj je muka zbog meni. Pa dobro ti si svoje uradila, nemoj meni sad. I kaže ja vodim svoje dvoje djece, ona meni, ona je poče problem praviti. A ne zbog toga što joj djeca ma smijetaju, nego zato što joj ja smeta. Pazite, toliko se ljudska priroda zna pokvar da ono što je dobro počne joj smijetati. Kaže, ja ne klanjam. Tvoj problem. Ali ja klanjam. Ja mislim, ne osjećam da sam poseban zbog toga. Allah me dragi počasti. Ja volio da i ti klanjaš. Ma dobro, ali ima onih koji klanjaju, koji rade to, to, to, to, to, to. U redu. A je to tvoje opravdanje? Ono što smo rekli. Ne smije karakter tvoj biti da ti dođeš i kažeš, slušaj, njihova mahana nije tvoja vrlina ovaj detalj kada Resulullah s.a.v. kaže da će biti oni koji će biti možda odjeveni na dunjalku, a goli na ahiretu. Na kojeg vas ashaba asocira? Sjećate se jedan od ashaba, govorili smo da ga je Resulullah s.a.v. usnio. Pa mu je rekao, usnio sam te i vidio sam kako vučeš svoju odjeću iza sebi. Hazreti me. Na Dunjaluku smo pokriveni i odjeveni koliko para imam. Na Ahiretu smo odjeveni onoliko koliko dobrih dijela ima. Kaže Resulullah, vidio sam u snu Omera. Vidio sam u snu ljude kako izlaze pred mene. Na njima je odjeća, nekome je odjeća do neko nema, nagao, nema ništa na njemu. Kaže, nekome je do grudi, nekome je do pasa, Vidio sam zatim Omera kako prolazi pored meni. Ovo je vjerodosto Buharija i muslim bilježi. Vuči Omer za sobom odjeću. Vi znate da na Dunjalku Zamisli koliko je dobra umet Muhameda sallallahu alaihi sallam vidio od tog čovjeka. Pa vuči odjeću za sobom. Kažu Allahov poslaniće, kako si ti to protumačio? Kaže, protumačio sam da je to vjera. On je onaj koji je govorio o svom stomaku kvrčo ti ili ne kvrčo. Nećeš se najest dok se ne najedu djeca muslimana. Halifa, prvi čovjek znači, umet, kaže kvrči ne kvrči, pa, ali to je ljepota. Kad lju, insan, vjernik i vjernica počne govoriti sa svojim jezikom, nećeš ti govoriti ono što ti hoće nego što ti ja pogotovo kod žena halalte, čuvajte jezik. Nemoj da izleti, pohvali muž neko a ti jedna ne vrka nemoj to raditi. Nemojte, to se može pro... Zašto ti kad još to je fino skuhala? <laughs> Ja fina, znači je bio u video kakav Nemoj to rad Nemoj to, zašto? Jel tu jezik govori ili ti govoriš? Nemoj pustit, kontroliš. I kada Resulullah kaže, možda ima oni koji će biti odjevene, pa su subhanallah, Allah te počastio, pa vjernik i vjernica si. Ne činiš loše stvari, oženio si, udala se, imaš lijep život, lijepo živiš. Na dunjaluku si pokriven, jel? Dođeš na ahiret, Vidi šta si uradio, što kaže Resulullah s.a.v. Kaže, znate li ko je taj koji je propao? kaže Allaho poslaniće, kod nas je propao onaj koji nema dinara i dirhem. Nema eura i maraka. Kaže Resulullah s.a.v. nije on propao. Kaže, propao je na, na hiretu onaj koji dođe sa puno dobrih dijela. Ali je uvrijedio ovoga, ogovarao onoga i mu uzme svoj hak. I na kraju šta se desi? Ništa mu od dobrih dijela ne ostane. Čuvaj sva dobra djela. I velikani su znali govoriti, podigne svoje ruke pa kaže nećeš raditi ono ono što hoće, nego ono sa čime je gospodar zadovoljan. Kaže svojim nogama, nećeš hodati gdje je tebi volja, nego idemo u džamiju, barem na sabah i na jaciju. Ova, ovaj detalj, kada Resulullah, još jedna stvar u Kur'anu, kada sam pripremao se za, za večeras, riječ libas, riječ odjeća. Spominje se u jednom kuranskom ajetu kada gospodar kaže وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْرِ Dozvoljeno nam je da se lijepo da se obučimo, da budemo lijepo odjeveni. Ali najbolja odjeća, najbolja odjeća je takvaluk. Takvaluk podrazumijeva etiku, edeb ponašanje. Ako imaš takvaluk u srcu, to potekne na tvoja djela. I meni ovaj hadis Resulullah s.a.v. podsjeti, možda smo mi na Dunjaluku pokriveni, imamo svoju etiku, čuvamo se. Nastojimo da ono što radimo, da bude čisto. Vi znate, to je paralela koja, koju Ulema stalno upotrebljava. Jedna kap, jedna kap mokrači pokvari bure od 100 kg meda. Mir, 100 kg meda. Ubaciš, kap sirčeta. Neđaset ga uprlja, sirče ga pokvara. Čuvaj iskrenost. I ovo Resulullahovo, ovaj njegov postupak je meni i tebi smjernica. Nemojte, zbog prošli put smo rekli, nemojte. Resulullah je rekao da je posebna vrijednost salavata u oči Posebna je vrijednost da jednom utolku, kad te beba probudi, pa ne možeš da spavaš, kad imaš neku situaciju, ustani pa Nemoj uzeti uzmi. Reci Hanum, hajmo klanjati po dva rekata. Ustani sam u noć, sam u sebi, zatvori se. Klanja, sjeti sa hadisa Rasulullah. Prvo što je uradio, spi Rekao subhanallah. Drugo što je rekao, koliko je samo spušteno dobra u ovoj noći, koliko je samo smutnji određeno da, se, da će se desiti. Probudite one koji su, kaže Hazreti Umu Salema, kažu šta je bila najviše dova Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Znam neko? Šta je Resulullah najviše kad bi se probudio u noć? Šta bi najviše učio Resulullah? A, kaže Hazreti u Musalama, ovo je do Allahumme, ja mu kalibel kulub, sebit kalbi ala dinik. Allahumme, Allahu moj, ja, gospodar. Ja mu kalibel kulub, ti koji okrećeš srca svojih robova. Ja mu kalibel kulub, sebit učvrsti kalbi ala dinik. Učvrsti moje srce u odanosti sebi. Učite tu do Allah, dragi, koliko je robova njegovih čitav život bilo na vjer. Pred kraj života se pokvarilo. Koliko je Allahovih robova bilo daleko od gospodara. Allah im počastio pred kraj života. On se pomiri prvo sa sobom. A onda popravi svoje stanje prema gospodaru i Allah je da presali kao mumin i kao muminka. Učite ovu dovu. Ne zna insan na kojem će halu preseliti. Resulullah je jedne prilike prošao pored ashaba i kazao je među vama ima čovjek čiji će zub u biti poput brda Uhud. Kaže Hazreti Ebu Hurere, tako mi gospodara nisam osjetio slast sna od te večeri. Jer me bilo strah da se na mene odnosi to. Da ću ja uraditi nešto što će učiniti me da zaslužim tu kaznu. I kaže, sve sam čekao dok se nije pojavio Musailema Kezab jedan od prisutnih koji su tu bili, a to je rijetko jedan ili dvojica da se desilo. Jedan od prisutnih tu se odmetno odvjeri. I kaže, bio je veliko iskušenje jer se pridružio Musailem i kezab. Bio uz Resulullaha sallallahu alaihi Odgajao ga Resulullah, ali nije uzeo odgovor. Odbio. Odbio. Pokušajte da razmišljate ono što sam na početku rekao. Ovo su trenuci kada treba posebno dovi. Ona vidjeli ste na početku da sam učio. Posebno učite dovu za umet Muhameda sallallahu Vidite što se dešava. Ovo su velika iskušenja. Niko nije mogao predviđati da će se ovo ovako dešavati. Ovo ako Bog da će biti hajer za umet Mohamed, ali trebamo mi dati svoj doprinos koliko, koliko možemo. Ako ništa da mislimo, da razmišljamo, da pratimo, da razgovaram, zašto da se ne bi, slične stvari se dešavaju kroz povijest. Daj da vidimo, da mi analiziramo, da mi ne dozvolimo, da ne bude naša, moja i tvoja da ne, briga da ne bude umet Mohamed. Ima, ima i svoju dovu. Vi znate, ja pokušavam i kroz druženja da provući. Ima i dovu za umet Mohameda sallallahu alaihi Onda, a ti si od umeta. I na tebi se odnosi ta dova. Počasti umet Muhammeda, zaštiti umet Muhammeda. Vidite šta se deša. Vjerujte, kaže jedan alim, da nemam nikakav dokaz, a imam ih bezbroj. Da smo mi na haku. Dovoljno bi bilo ono što sa nama radi oni koji, koji su nad nama. Vladari, vidite šta se deša. Vjerujte da kroz povijest Evo savremeno, u zadnjih 50 godina, vi imate predsjednike muslimanskih zemalja koji su avionima bombardirali svoje gradove. Avionima uzeli, ovo sad kažu vojska se neće miješati, vidite ovaj. Avione uzeli i bombardovali svoj narod. Na desetine hiljada ljudi pob. Ovo što se sada dešava, zbog čega dušmanin ne može? Allah dragi dao da ova informatička revolucija približi ljudima sve, sve se vidi sad. Ne može da pobije, ne može. Vjerujte da može. Po cijenu da pobije po svog naroda. Pobio bi i ostao bi. To su faraoni. I zbog toga gospodar kaže Kulillahumma malikel mulk. Reci Allahu moj, ti koji su vlast posjeduješ, Tu til mulke men teša. Daješ vlast kome hoćeš. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا I istrgneš vlast od onoga koga hoće. Kaže Ulema, vidi se da je niko ne daje rad. I vidi, vidi, sad vidite potvrdu ovog kuranskog ajta. Molim gospodara da nas sačuva, da sačuva našu braću širom islamskog svijeta. Da nas počasti da mi radimo, kao što je Resulullah u ovom hadisu, odmah radi sa svojom porodicom, radi sa svojima bližnjima, radi Pa nije na tebi, da li će to sjeme proklijat, neće, da li će dat plod, neće, nije to do mene i do tebi. Na nama je da posijemo. Onako kako je neko alhamdulillah posije u nas. I ljubav prema vjeri, i ljubav prema Resulullahu, i ljubav prema džani i ljubav prema hadisu Resulullahu. Daj da i mi posijemo. Nemoj dozvoliti. I tu je velika je spletka šeitana Čuvaj se spletke šeitana kad kaže malo je djelo. Nema malog djela čovječe. Nema malog djela. Ja sam govorio o dok sam studirao u, jednoj zemlji od kojih gdje sam studirao, momci se udružili i očitili svoju mahalu. Sutradan, uč, ujutru specijalna policija upala im u kuće, prebila ih i odvela ih u zatvor. Pričao sam to nekoliko puta. Pitaju njih, pa šta su djeca, majka došla od jednog hađinca, sta, pa šta je uradio, oni oni žami izašli sa seba, očitili mahalu. Kaže, dobro, kaže, šta će uraditi kad očite mahalu? Pa kaže, hoće li očititi, jel četvrt čitao? Kaže, pa hoće, vjerovati. Dobro, kad završi sa četvrti, šta će onda uraditi? Kaže, da onda će kompletan jedan, jednu općinu. Kaže, kad završi s općinom i gradom, na šta će prijeći? I zbog toga male promjene u životu jednog od nas, koliko god da se to čini malo, pazite, ogromno jezero, ako ga jedna kap ne podiže 0,000001%, onda matematički gledan, onda ga ne može ni 100 tona voditi i sto litara vode, sto hiljada litara vode potiče. E reci, ja hoću da budem kap, dobra. I tu je pravilo Hazreti Muselema jedne druge noći Resulullah se isto probudio i opet klanio. Kaže, Resulullah je toliko učio dovu i govorio je teško li muslimanima od onoga što se približilo od iskušenja. Kaže Hazreti Muselema, Allaho poslaniće, zar da mi budemo uništeni, a među nama ima čestitih robova? Tada je ona rekla, bit ćete uništeni. Resulullah je rekao, bit ćete uništeni kada preplavi zlo. Ne smiješ dozvoliti da preplavi zlo. Ima ga. More, u procentima, more ga ima. Ali na nama je da mi budemo more dobro. nastojite da, da, se, da se vodimo time. jedno djelo nije malo ako nam ga Allah primi. A jedno djelo nije veliko ako nam ga odpi. Vod se tim. Bez obzira. jedno, jedno djelo koje uradiš. I ne, hajde, probajte večeras. Hajde da vidimo da probamo svi večeras da uradimo jedno dobro djelo jedno dobro djelo. Zamisli odatle izašlo 100-150 ljudi učinilo jedno dobro djelo. Subhana. Da nas Allah dragi počas. Da proučimo dovu. Udbillahi i šeitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, zaštiti nas od svake vrste poniženja. Gospodaru naš, zaštiti našu slobodu i počasti nas da budemo Ti zahvalni na slobodi u kojoj uživamo. Gospodaru naš, počasti nas da shvatamo tu blagodati da Ti budemo na njoj zahvalni. Gospodar naš, počasti nas da budemo kap u moru dobra. Gospodar naš, zaštiti nas da ne budemo kap u moru zla. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji zovu tebi. Gospodaru, naš smiluj se nama i roditeljima našima. Smiluj, smiluj se braćama i sestrama koji su ovdje i koji su odsutni. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi sellem. Gospodaru naš obskrbi umet Muhameda sallallahu alaihi sellem. Gospodaru naš zaštiti, zaštiti živote umeta Muhameda sallallahu alaihi sellem počasti nas iskrenom teubom tebi prije smrti i počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Molimo te u ovome Mubarek trenutku da nas počastiš da budemo od onih koji radi i ne brukaju umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Subhanu rabbiku rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin al-Fatiha.